Ірина зітхнула, розвела руками. Ось бачиш, яке багно ми забрели. Але ти не подумай, мене це не втішає і майже не хвилює. Ти ще втратила, втратила давно. Я тому потяглася до Сергія, щоб повірила в нього, в його мрію, у той порядок, який він бачив чи хотів бачити в світі. Він хотів вийти на вершину, красиву вершину, вийти, випередивши або й зіпхнувши із стежки інших. Вона так і розхвилювалася, розтривожилася. Минуле пройшло крізь серце стрілою. Це я тепер така розумна. Хотів краси силоміць, а по якому праву? Хто сказав, що вона тільки для тебе? А тоді я бачила в ньому незвичайну людину, нову. Ти пробач, ви ті, що повернулися з війни, були для нас, принаймні для мене, ніби мучениками в Ореолі. З вами минуле, а тут майбутнє, ніби Месія, провісник нового, нова людина, розумна, тонка. Зараз саме вік таких людей, розумних, вольових. У 20 років їм уже відкривається світ, закони природи, але не закони душі. У власній душі немає віри в людей, у красу, віра тільки в себе. Ти розумієш? Пробач, може, я щось і наплутала, але, мабуть, ні. це дивно для мене, сказав Тищенко. Я про таке не думав. Жив, як жилося. Ірина знову струснула головою, немов проганяючи набридливі спомини. Її обличчя прибрало мрійливого вигляду. Як рідко нам зустрічаються люди добрі, спочутливі а саме на них і тримається світ. Я це зрозуміла потім. Але давай поговоримо про щось інше. Проте Василь Васильович і далі йшов на правці. Ти живеш сама? Ні, в мене є син. Від нього? Ірина нахилила голову. А де він? У сусідів Зубанових. Він зараз прибіжить. Гуляє з Лілею, подружкою. Пам'ятаєш Риту Зубанову Зозульку? У неї вже дівчинка теж Зозулька. Подивилася на будильник за дверцятами буфета, щоб уранці надто не дзеленчав. В її очах спалахнула тривога, і щось радісне, світле, як сонячний зайчик, майнуло в очах і згасло у велику ріку, в якій поміж чистих потоків плинули струмки з боліт, у велику ріку життя вривалося ще одне джерельце рідне, дороге, і вона з острахом думала про нього. Либонь, тепер вона жила тривогою за сина, мабуть, ще й через те, що ріс кволим, нервовим, засинав тільки тоді, коли лягала поруч. Це було справжнісіньким лихом, адже їй треба й попрати, і зварити щось на завтра. Навіть після того, як він засинав, не могла тихцем вийти з кімнати. Одразу прокидався і починав плакати. Таке з ним від перших місяців його народження. А може, думала й ще раніше, коли носила його під серцем і не могла заснути сиділа біля вікна і чекала, як рятунку машини на вулиці або випадкового перехожого. І до незнайомих людей Ігорьок надзвичайно насторожений, подивиться на когось і починає плакати. І вже не вгамуєш його нічим. Подумала про те, як він зустріне Тищенка і чомусь розхвилювалася. Чомусь їй дуже хотілося, щоб малому сподобався Василь Васильович. Але він може й налякатися.